bakotxak besekretia bat du. Beko segia. Hortan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko non zuen? Zinema zitzegiten hasten bara izan. Ingelz ez zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da,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 Ongi etorriak entzule. Eihartzea kulturretxeak eta txatxola gaztetxeak elkarrekin antolatzen duten zinegin festivalaren seigarren edizioaz mintzatzen segituko dugu gaur. Euskarazko zinemagintzaren ezagutarazteko asmoz eta Euskarazko sorkuntzari buruz ez ere, aurten mota guztietako filmak ikusten alko baitira. Dokumentalak direla, animaziozko lanak, fikzioak edo eta lan esperimentalak ezta. Baratago joan ez ere, azparnen ostegunontatik igandera bitart zine, kontzertu, masterclass edo bideopoteoak ere antolatu badituzte, ba, guk gaur zinegin festivalaren inguruan mintzatuko gara. Eta goizontan, goizberrin aurtengo edizioaren inguruan eh, mintzatu badira zabal, tarte honetan bereziki aurtengo zineginen ikusi alizanen diren bi luze interesatuko gara. Bi fikziozko eta zain zuzen ere. Alde batetik, aurtengo donostiako zinemaldian aurkeztua izan den bi txirula filmearen inguruko argibidezun baitzu bilduko baititugu gaur, eh, filmontako zuzendari den inego Garzia eta arga argazki zuzendari den Jose Luis Barredorekin ere mintzatu izan baikara, Eta bestalde ere bai, ba, patxo teieriak iazko donostiako zinemaldian aurkezutako igelak eh, lanari buruz ere mintzatuko gara. Ba, bitxirula filmaren inguruan mintzatuko gara lenik eta behin, inigo garziak eh, zuzenduriko lanunen eh, trailerra entzungo dugu lenik eta behin, eta bere ala, erran bezala inigo garzia, eta Jose Luis Barredorekin izandako dako solasaliaren pasartezun baitzu entzungo ditu. beti pasako haitu. Hemen dik baino hobeto, oso zaila hau. Eta komentzitzen, eh? Komentzitzen ez, kontua. Hemen gehatzen bagaituk, oso gaizki. es la señora. Kaixo egun hon bioi? Egun hon. Egun hon. E, eh, zuen filmari buruz mintzatuko gara orain, esan duzen nahiko berezia badela. E, bidai bat kontatzen baitu zue, bi ba, pertsona ikusiko ditugu. E, filman zehar bidai baten egiten, ez dakigun hon dauden, ez dakigun hora zen, baina e, bai bilbidean zehar, ez, e, jakingo dugu, ze testu inguruan aurkitzen diren eta zeren iesi, ez, azken batean. E, nahiko sutila bada, hitz gutxikoa, eta oso naturala ere, ez? Bai. Arrazoi bat ba, badago ez, lehen, bueno, e, pasean indagio, ba, jen, norraite galdetu du ez, da, bai bada arrazoi baina gu eske hortan hainbeste oinarritu bai e, gero bidai horren baitan gertatzen dian ekintzatan eta baita gertatzen bueno beste batzuk zuen, bai ekintza baina ekintzak ere ikusten dana dago zuk esan desun hori ba, oso sutil eta eta ba pintzela da bat hemen beste batan eta horrekin ba osatzen da pixkat e, kuadro kuadrosua eta pelikula junda bai e, montajean osatzen ze gu beste gauza batzu grabatuta bagen duzkan, hola pixkat igual esplizitoago asianak edo igual ekintza gehiago kontatzen zituenak, baina konturatu ginen, ba, ba pelikulak ez bihar, ez zala, pelikula ez hori eta eta bueno, pelikulak erakutzi digu pixkat bere, bueno, bere, ah, ez dakit, harima, bai do, bere zera zintzan, ez? Eta, eta bai, ez dakit. Azta beneko asma hori zen, eh, bai. ba, gu ikusle bezala ezkokatua sentitza eta nola eh, lekuko, ez? Bilakatu eraztea bai, e, eh, nahi, nik arbi ez dakit, aten, hori baita leku ez jakina, oza ez, ez izatea leku jakin bat edo ez kokatzeak hori leku batean ez da e, e, ez dakit gina esan, e, orko atmosfera edo, bueno, ez gerra, bueno, ez, ez nu nahi bintzat leku edo gertakari e, konkretu batean kokatu nahi, eta ordan, ba, da, dana oso irekia eta botatzen dira balen esaten ba, ba horrelako pista batzuk behintzat e, e, hanka pixkat egiteko, ze bestela igual e, gehiagizkoa zen, baina e, justuan pixkat hor zehatu, eta norberak ba, ingo du e, ba, pertsonaien erreakzion edo e, e hitz egiten duten gauzengatik edo ba, bakoitzak bere pelikula ere egingo du ta, ta sentzu hortan oso irekia da eta hasieratikan e, bai gendukan garbi ba bueno ez dakit hori nahi gendula oso osa ireki bat eta ez dakit Ba, irudien aldetik eta kameraren jokoaren aldetik ere nahiko momentu beresiak e, eh, bizitzazkegu, adibidez eh, geltoki abandonatu horretan edo eh, kameraren mugimendu horrekin hor bai sentitzen garela lekuko. Bai. Ze begiradakin landu nahi izan dituzue eskena horiek zuek? Bai, e, orokorrean pelikula da oso paisajistikoa, ikusten ditu irudi oso zabalak, natura beti presente dago eta eta izan da em, eh, argazki izan da oso oso klasikoa izan, et, e, eh, klasikoa sentiduan em, ba ez da egon, da e, orain ikusten dian pelikula izatean ba, montaje harinak eta bueno, plano kontra planoak eta bueno, dana oso bizkorra izatea eta gu just, justo nahi genuen kontrakoa nahi planoak normalean zabalak izatea eta aktoreak beak behaiek e, mugitzea, ez da? baina bai baude momentu puntual batzuk, jakin batzuk, non erabiltzen dugu beste tresna bat, estetik ama esan aduna, eta bai joaten gara protagonistan atzetik, ba, pixkat, beldur edo sentsazio bat lortz, lortzeko nahi horretan, eta ba, baina goio esan dugu, ba, hori, e, bai irudia eta bai soinua, momentu horretan gaina oso importantea, oso impactantea da, eta bai beldur puntua somatu somatu dela, ezta? Eta hori justu nahi genuen efektu izatea. Bai. Ez ezagutzaren beldur hori bai. helarazteko. Nik uste behetz, porque ordura arte pelikula doa, lasai bezala, eh, ez dakit, ez do, inungo salturik gabe, eta bonaiko planoa da, eta justo derrepente inork espero du momentuan, holako egoera bat, ez Eta nik uste pelikula honetakan, e, eh, bueno, oso aberatza da hortan, eh? Dala, planoa dala eta edozein gauzatxo despuntatu edo salto egiten dula, eh? eta horre txokatzen duen, ez eta akzio izatea, bueno, gauza xume bat, ez da? Bai. Baina bai, derrepente indarrazko hartzen du, ez, akzioi. Bai. Zuzet, zentzu hortan, ba, bai, e, oreka, oreka lortzen saiatu gehala ez da orduan, paseuden ba, igual ekintza batzu pixkat ateatzen zianak eta orduan, e, ez ditugu sartuta e, oreka hortan edozein matiz txiki edo ateatzen da eta bueno, irutzen zait ikuslea ere ikusaren arreta lortzen dula, ez? Eta ordan e, bai e, kontudan izan deula o bai oso kontu zibilikala ba, hori baten e, eh, tentzio puntoiek edo oreka hori lortuz eta, baita e, ritmoa berare pelikula zehaziran e, eh, norraitek zan dugu, lehenengo planoa, ba, karo, ditzen da utzian, derrepente juten dira pertsonaiak eta pixkat e, gorra edo egiten dala, baina ja e, lortzen desunean ba, ze hortan sartzia o pausa hortan sartzia baina, ba, bueno, guztien dut edo, <laughs> bentsat, e, basa zela e, pertsonaiekin batea, pelikulan ziarra aurrea eta Eta bueno, ez dakit Hori. Pixat, zuen helburua izan da, e, bidai baten kontatzea, baina e, aktorei ere uztea pixat askatasun hori? Bai, e, hor nik ustean dut jokatu dela baita, e, a ber, John Diker, mi pertsona dira, baina ez di aktoreak, eta nik ustean dut ez dutela aktorean lan nahiten ere pelikulan orduan, E, horrekin jokatzen duen ez, e, John bere bizitza errealean eta pelikulan ere John dira eta orduan gure planteamendua izan pixkat Jon daik horrelako egoera batian Jonek eta Ikerrek aber goluketen luketen eta ordan horrekin jokatu dugu ez eta ordan e, librea bazentzu hortan ba, ba guk egoera hortan leku hortan jartzen genuen ekintza jakin batzutan eta eta igual gai batzu proposatzen genizkian eta orduan ba, ba bueno, gero ba, Jon e, etorri <laughs> handiko pertsona da, eta bueno, ni guk bilak esautze genitun, eta orduan e, grabazioak eta ba, esaten una ah, pixka froga izan zian, guk pelikula beha jentza pentsauta gendukan. Behaiek funtzionatuko ez balue, lehenengo froga hortan ikusiko bagenu ba, ba jo, ba, ba, ez da, ba, e, ez, zan pelikulaik egongo, ez, ez genian beste ez dakiz e, zeinena jungo. Mhm. Eta, eta orduan zentzu hortan, ba, ba bai, bueno, askatasunak gero, e, pelikulare junda izten, eta nik ustean dut, ja, bukaraldea ja izatu e, eh, baita hor e, eh, kandido eh, aktore profesionala edo sartu dugu, eta, bueno, joku polita, egon da, kandido azkenengo bostegun hori den, ba, bat izan zen, hartu zuen pixat behak e, mandoa ez da esan, eta eta eta gidatu zuen dana, eta elkarrezketa pixat behak eramaten du pelikulan behan ere, e, hor egiten ekintzare, ba, beha, beha da gidari eta beha da, eta, eta, eta bueno, ondo egon Ba, bitxirula filmeko zine zuzendariaren adirazpen hauekin gelditzen gara, eta gogoraraziko dugu, filma honetan e, ba, antzazle lanetan, e, Jon Elizalde, Iker Razaz, Jon Garzia, Kandiduranga eta Maia Goikoetxea aurkitu izango ditugula. Ba, bitxirula filma, igande honetan eskeniko dute, azparneko aritz barne zinearetuan, goizeko amarraketa laurdenetan, eta sarrera iru eurotan duzuen. Ba, igande honetan bitxirula filma ikusi al izango dugu, eta igande honetan ere, azparneko arizbarne zinegelan, patxo teieriak zuzen duen, igela komedia ikusi al izango dugu, arratsaldeko seiter dietan. Iruzur batean, implikatua den bankuko zuzendari baten iesaldia, dakarkigun lanontan, e, zuzendariak kontatu digunaz, e, igelaren eta eskorpioiaren kondairari begira, komedia sozial bat egin nahi izan dupatxo tegiriarekin mintzatu gara eta bere erranak gogora ekar ditzago. Ni komedia sozial bat egin nahi nuen, harren eh, eh, nahi nuen eh, bueno, protagonista pertsonajea, berez, e, bueno, e, izango nuke, komilan artean, kakotxan artean, gaiztua, e, zital bat, pertsona zital bat, e, e, bankero korrupto bat, e, e, egoera desberdin batean, klimaz edo Eh, egoera desberdin batean. Hau da, eh, beren antagonisten e, kabian, ez? Eta jarri ikusi nahi nuen, aber, e, pertsonajea nola, nola jarduten zen, ez? Zer, zer autuak egiten zituen, eta e, azken finean erantzuteko galdera oso simple bati, ez? animaliak ez bezala, berkago, oinarrituta dago egiela eta eskorpioiaren fabulan, ez? E, horre eskorpioia koske egiten dio igelari naturan duelako zitala eta mm, izatea, baina bueno, gizakumeak hautatzeko eta aukerak egiteko eskubidea daukagu, ez? Eta eskubidea eta almena. Eta bueno, orduan jakin nahi nuen ia pertsona hau beste mikroklima desberdin horretan abernola nola jarduten zen. Nortzu zarete? Igela. Igela. Zarete duen izenean demanda bajarriko dugu matxan. Zerte banken kontekin. Eta komedia klabean egitearena e, garrantzitsua izan da, hori da zure generoa? Bai, bueno, eh, a ber, mm, e, eh, ara, krisi sozialari buruz milak, milan gauza egin daitezke, ez? Por supuesto, e, drama latz bat e, egin daiteke, eta nahiko prinzipioz ematen du logikoena dela, ez? Baina nik, bueno, nahiago dut e, komediaren ikuspuntua erabili, horrek ez dio kentzen sakontasuna, baina beste beste ikuspuntu batetik ikusten da, ze behar bada ironia gehiago eta eta bueno, eh, azken finean gustatzen zaidalako eroso sentitzen naizalako eh bueno, genero horretan, ez? Bura uste asko izan dituzu? E, bueno, e, bai, o batez ere, bueno, ideia sortzerakoan burua usteak ah, ah, eta e, gidoia josi eta gero berriro askatu eta berriro josi eta berriro askatu eta eta, gero eh, errodajean eta bai burua usteak mm, dozenaka, ez? Baina bueno, e, normala da edozein pelikula eta edozein sortze lanetan e, eh, burua ustea da, ez? Zango gu filma honetan musikaren garrantzia ere bada, nolabait e, historiaren parte ere bilakatzen baita, zergatik musikariak e, parte handi bat izaten du filma honetan? Bueno, ni, e, <clears throat> ni eh, bueno, artearen munduan e, bizi naiz, horretara dedikatzen naiz, musikoak bezala. Eta e, krisi egoera batean gaudenean, pues, bueno, kulturak, e, kultura lehenik e, pairatzen ditunea da, ez? E, krisiaren ajeak, ez? Eta kasu honetan e, musikoak, e, argi neukan, e, em, giro hortan planteatzen dudan giro hortan, e, eh, goera, latz horretan, musikoak, beste artista guztia eta gainontzeko ia jende guztia zela kalean dago modua bilatzen alduen moduan. Eta arduan, musikoak kalean nituen, eta bat zenuen, ostras, pues, e, ager, ager daitezela eurak ere e, pelikulan, ez? Hau da, e, eta gainera nik euskal musika asko maite dut, eta e, uste dute eh, bueno, ba, gure gure kantagintzan bazteudela hainbat kanta oso ondo gokitzen zirela ni kontatu noen historia momentu batean edo bestean eta bueno, horregatik ah, musikoak akoeratuta daude ez bakarrik e, musiko horiek gustatzen zaizkidelako baita ere hain zuzen haien kantak e, egokiak zirelako ni kontatu nahi nion historioan txartatzeko. Eta musikariak jokoan sartu dira berehala? Bueno, e, egon dira baten, egon da baten bat eh, e, lotxa gainditu ezin eta esan eh, baita, ez naiz ausartzen, ez naiz e, ez naiz ausartzen kamaran aurrean kokatzera, ez e, nik a, a, be, oso garbi azaltzen nien, ez zutela ez zutela antzestu mm, behar, eurak izan behar zirela, eta eurak izan behar zirela, eurak egiten dakitena egiten, hau da, kantatzen, jotzen eta barez. ez. Baina, bueno, gehienak e, eh, e, eh, guztu, handiz e, eta hasiera hasieratik e, jarri ziren alde egiteko eta horregatik daude pelikulan. Baigelak e, filma gogoan hartu eigandentan ikusi izango duzuela zinegin festivalaren baitan aritz barne zinaretoan atxaldeko seiterdien. Gara itxarrak dira, bai. Baina gure etorkizuna geuk ere ikitzen dugu. Zintzo eta gogorran egiten duena aurrera doa. Periolarrea Marcos atxilotuta zaude. Patrimoniaren ezkutaketa, diru zuriketa eta narkotrafikoarekin loturiko elkarte batekin kolaboratzeko karguekin. Lapurrak! Marroi galanta Ez dut ezer asumitu nahi. Esango dira ba? zuba? Zein ez dut asmo? Eio, horrela zoa zindela. Eman amore, genetan Lehenago edo agorrapatuko rapatuko zaituzte eta okerrako izango da. Ez! Hostia! Hostia! Etxi segituan! botako LA benetan! Ona, Robinson! <laughs> Nahi ez zunekin etorri? Zuek nortzu zarete? Igelak. Igelak. Zarete atuen demanda bajarriko dugu matxan. Zetze banken kontra. Jabroien dira. Dirua, ez dela gure etxan. Laguntzen da nintzen, tontori! Eh, kontuz! Eh! Goi maileko ejekutiboa! Eh! Ah! Zure familiaren berri izan dut, Zer? Familia nakazua! Ah, Hapa! Hapa! Emazte oia eta seme bat. Azpaldi, separatu ziren. Jo, zer? Zure semea jakin berko luke, zure berri. Buelta eman dira zula jakin berko luke. Ez tezu diru bat aurrezuta izango. Aitak urgentzi, txiki da aka eta... Carmen, etorri da. Carmen. Zure emaztea, zure semearen ama. Osti. No zara zu. Zure senarraren lagun bat. Ez dauka eskubi dirik hau egiteko, amala urtez ezagetuta egon, oste. Hau, Carmen da. Hau, Carmen. da.

bazin egin eh, festivalaren baitan ikusi izango diren bi film bakarrik aipatu ditugu, bestelako lan ugari ere ikusi izango dira eta oro har eh, egitaragoaren berri izateko edo hitzordu eta prezioen inguruko setasunen ukaiteko ere zinegin eh, marratsoa festivala.eu egunera jo dezakezu eta guztiarranda ba nere aldetik besterik ezentzule nahi duzun arte aio zuzen daude Euri morez Gizkali duzu iri hau Lurra utzi aurretik Azken gaua da gaur Azternak ezabatu Azternak ezabatu

bakotsak be sekretia badu. Bekuxe bia. Ozan egin gertzen du biztan da, eh? Bona, barkatuko non zuen? Zinema zitze egiten dazte mara izi. asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Menan elburua ez da bost klon, klon edo bost dantzeriz zinez perfektuak behar. Bada hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA